24 skirsnis Pakanka vien tik jo buvimo, jo laimės spindinčio veido, jo trykšte trykštančio entuzijazmo ir džiaugsmo, jo plojimo panašaus į sparnų plakimą, kad šis aukštas dvokiantis, tamsus purvinas, nesveikas, bjaurus, šlykštus triumas virstų rojumi. Aprūpinkite gyvą būtybę visų tuo, kas nenaudinga, ir atimkite iš jos visą, kas būtinai reikalinga, ir jūs turėsite gameną. Gamenas turi literatūrinės intuicijos. Tačiau su didžiu apgailestavimu mes privalome tai pasakyti, klasikinis stilius ne pagal jo skonį. Savo prigimtimi jis nelabai akademiškas. Pavyzdžiui, panelis Mars populiarumas šios jaunos ir smarkios publikos tarpe buvo šiek tiek atskiestas ironija. Gamenas ją vadino panele šnipždeika. Šis padaras šaukia, kaukia, šaiposi, vaiposi, apsisupstęs kudurais kaip kūdikis ir skarmalais kaip filosofas, meškerioja nutekamosiuose vamzdžiuose, medžioja kloakose, randa kuo pasismaginti nešvarumuose, narsiai plūstas į kryžgatviuose, maitojas ir kandžiojas, išvilpau ir dainuoja, liaupsina ir loja, moka, aleliujos, iškilmingumą atmiešti padukusią, man tantiur liurete – Ta pačia gaida traukė visas melodijas, pradedant de profundis ir baigiant valiukiškais kupletais. Randa ko nepametęs, žino tai, ko nežino, pasižymis partietiškai ištverme, net suktybėse, lengvapėdiškumu net išmintyje, lyriškumu net keiksmuose. Jis mielai atsitūptų pakrūmėje, olimpė, galėtų įkristi į mėšlo krūvą ir iš ten išlipti žvaigždėmis nusakstytas. Paryžiaus gamenas tai mažutis rablė. Jis nepatenkinta savo kelnimis, jeigu juose nėra kišenėlės laikrodžiui. Jis retai kada stebisi, dar rečiau nusigasta, dainuškomis ko neveikia prietarus, juokias iš bet kokių perdėjimų, tyčiojas iš paslapčių, rodo liežuvių vaiduokliams, nesižavi patosu, šaiposi iš epiško pompastiškumo. Tai ne dėl to, kad jis neturėtų poetiškumo, naip tol. Jis tik linkęs žiūrėti iškilmingą reginį kaip į jokingą fantasmagoriją. Jeigu prieš jį atsistotų Adamas Toras, Gamenas tikriausiai pasakytų, žiūrėk, kokia baidyklė. Nuoroda Adamas Toras gigantas, 16 amžiaus portugalų poeto Kamoenso istorinės heroinės poemos Luizijada personažas. Nuorodos pabaiga. Ketvirtas skyrius. Jis gali būti naudingas. Paryžius prasideda žiopliu ir baigėsi gamenu dviem būtybėmis, kokių nesugeba pagimdyti joks kitas miestas. Pasyvus susitelkimas, kuriam pakanka žiūrėti, ir neįsenkama iniciatyva. Priudomas ir fujų. Tik Paryžiaus istorijoje galima rasti ką panašaus. Žioplys, monarchijos prado įkūnymas, gamenas, anarchijos. Šis išbliškęs Paryžiaus priemeščių kūdikis gyvena ir vystosi, pražįsta ir nužydi kančiose – socialinės tikrovės ir žmogiškų reikalų maišatyje. Tai maslus liudininkas viso, kas vyksta. Jis pats tarėsi esas nerūpestingas, bet anaip tol toks nėra. Jis žiūri pasiruošęs juoktis, bet taip pat pasiruošęs ir kam kitam. Kad ir kas jūs būtumėte, jeigu jūsų vardas prietaras, piknaudžiavimas, niekšybė, priespaudas, smurtas, despotizmas, neteisingumas, fanatizmas, tironija – saugokitės gameno, nors jis ir spokso įsižiojęs šis mažylis užauks. Iš kokio molio jis nulipdytas? Iš pirmo pakliuvusio dumblo. Paimi sauja purvo, paputį ir adomas gatavas. Bet rūksta tik, kad jį paliestų dievas. O dievas visuomet paliečia gameną. Pats likimas paima savo globončią mažą būtybę. Sakydami likimas, mes iš dalies turime omenyje atsitiktinumą. Šis pigmėjas nulipdytas iš rupios visuomeninės žemės – tamsus nemokytas, visos aplinkos apstulbintas, vulgarus padugnių vaikas, ar jis taps joniečiu ar beotiečiu. Palaukite, kuri trota. Ratas važiuoja lotyniškai ir Paryžiaus dvasia šis demonas, lygiai kurias ir apgailėtino likimo žmonės ir aukštos paskirties vyrus, priešingai Romos podžiui, asotį pavers amforą. Nuoroda, joniečiai Jonijos, kultūringiausia senovės Graikijos ryties gyventojai, beotiečiai, beotijos valstiečiai buvo laikomi atsilikusiais ir tamsiais žmonėmis. Asoti pavers amforą. Čia turimas omenyje Horacijaus posmas iš poezijos mokslo. Dirbai amforą, tu ir ratą sukai, sukai tu kažkoliai, o tik podelis išėjo. Nuorodos pabaiga. Penktas skyrius – jo valdų ribos. Gamenas myli miestą – bet kadangi gamene gyvena ir išminčius, jis taip pat mėgsta ir vienatvę. Sostinės mėgėjas kaip Fuskus, sodžiaus mėgėjas kaip Horacijus. Fuskų Romos mėgėjas sveikino aš mylėtojas kaimo. Horacijus laiškai, pirmas skyrius. Klaidžioti susimaščius, atseit slankioti, tinkamiausias laiko leidimas filosofui, o ypač slankioti šitame savotiškame kaime – nei šiokioje, nei tokioje mišrioje, gana bjaurioje, bet savaimingoje dvilypės prigimties vietovėje, supančioje tam tikrus didelius miestus, o ypač Paryžių. Stebėti priemeščius tas pat, kas stebėti amfibiją. Baigėsi medžiai, prasideda stogai – Baigėsi žolė, prasideda gatvės grindinys, baigėsi laukai, prasideda krautuvės, baigėsi ramus gyvenimas, prasideda aistros, baigėsi dieviškas šnipždėjimas, prasideda žmonių klegesys, štai kas teikia priemeščiams nepaprasto įdomumo. Štai kas verčia svajotojo vaikščioti iš pažiūros be tikslo, po šias nelabai patrauklės vietas, kurias praeivi visiems laikams pažymėjo epitetų nykios. Šių eilučių autorius ilgą laiką ir pats mėgo bastytis už Paryžiaus užkardų ir tas bastymasis jam dabar virto gilių atminimų šaltinių. Toji pakirpta veja tie akmenėti takeliai, ta kreidinė, mergelinė ar gipsinė žemė, tas rustus užėlusių ir neartų laukų monotoniškumas, tie daržai su ankstyvųjų daržovių lysvėmis, taiga pastebėti tolumoje – Tas atšiaurumo ir miestiškumo mišinys, tie platus apleisti užkampiai, kur įgulos būgnininkai triukšmingai muša būgną per užsiėmimus ir stengiasi savo tratinimu sudaryti kautinių greusmo įspūdį, tos dykvietis naktį virstančios galvažudžių žuolandomis, negrabus griozdiškas malūnas, kuris sukasi vėjyje, keliamieji akmens kaldyklų ratai, užeigėlis prie kapinių kampo – slėpiningai žavios aukštos niūrios sienos savo kvadratuose laikančius didžiulius tuščius plotus, saulės užtvindytus ir pilnus drugelių, visą tai jį labai viliodavo. Beveik niekas nežino tokių savotiškų vietų kaip glasieras, kiunetas, šlykšti kulkų išmarginta Grenelio siena, Montparnasas, Fosolų, Obje ant stataus, Marnos kranto, Monsury, Tomp Isuaras, Pier Platas šatilijone, su senai sekusi akmens kaldyklos duobe, į kurią lipdavo pakeliamojų trapu, įsupavusi lentų ir kurioje dabar tik grybai te auga. Romos kampanija yra tam tikra apibendrinta savoka. Paryžiaus priemestis tokia pat apibendrinta savoka. Reginiuose atsiveriančiose mūsų žvilgsnių horizonte nematyti nieko, vien tik laukus, namus ir medžius – reiškia slysti paviršiumi. Visi regimi daiktai yra dievo mintys. Vietovė, kur lyguma susilieja su miestu, visuomet persunkta kažkokios sielvartingos melancholijos. Čia kartu girdėti ir gamtos balsas, ir žmogaus balsas. Čia viskas originalu ir savita. Kam yra tekę, kaip mums klaidžioti po tuščias prie mūsų priemeščių prieinančias apylinkės – kurias būtų galima pavadinti Paryžiaus priengiais, tam tikriausiai ne vieną kartą yra atsitikę pačiose nuošaliausiuose ir netikėtose vietose, už kokios nors senos tvoros ar kokios nors niurios sienos kampą užeiti triukšmingą, klegantį būrį išbliškusių, purvinų, dulkinų, apiplyšusių, pasišiaušusių, tačiau rūgė gėlėmis apsikaišiusių, malūnėlį žaidžiančių vaikų. Tai vis vargšų vaikai įsprūdė iš namų. Už miesto jiems lengviau kvepuoti, priemestis priklauso jiems, čia jiems žinai laksto ir slankėje, čia jie naiviai traukia savą į nepadorių dainuškų repertuarą. Jie čia nuolatiniai svečiai, arba teisingiau sakant, jie čia gyvena, toli nuo pašalinių akių, malonioje gegužės ar birželio gedrumoje, ištrūkė iš namų niekino nevaržomi laisvi, laimingi, jie suklaupė ratus, stumdo rutulėlius, nykščių varydami jos į žemę išraustą dobutę ir ginčijasi dėl lyjarų. Jūs išvydė, jie tušto jau prisimena, kad turi verslą, kad jiems reikia užsidirbti duoną kasdieninę ir siūlo jums pirkti seną vilnonę koinę, pilną prigrūstą karkvabalių ar pokštę lyvų. Šie neįprasti susitikimai su vaikais teikia ypatingą ir draugę graudų žavesi Paryžiaus apylinkims. Kartais berniukų krūvoje pasitaiko ir mergaičių, gal tai jų seserys, beveik jau merginų, liesučių, nervingų – Saulės nudegtomis rankomis, trasdanotais veidais, apsikaišiusių plaukus rūgių varpomis ir agonomis, linksmų, baukščių, basakojų. Kartais jas pamatai rūgiuose valgant vyšnes. Vakarais jas girdi juokiantis. Šios vaikų grupės, čia ryškiai nuplėkstos skaitrių vidurdinio saulės spindulių, čia vos įžiūrimos prieblandoje, ilgam pagauna svajotoje ir šie reginiai įsipina į jos vajas. Paryžius centras, jo priemiščiai apylinkis, šių vaikų akimis tai ir visa žemė. Niekuomet jie neišdrįsta peržengti šitų ribų. Jie taip pat negali apseiti be Paryžiaus atmosferos, kaip žuvis negali išbūti be vandens. Dul jie anapus užkardų jiems jau tuštuma. Įvryžant Ilji, Arkeilis, Belvilis, Obervilyje, Menilmontanas, Šuazylė Rua – Beljankūras, Medonas, Isivanvas, Sevras, Piuto, Nelyjį, Ženbilje, Kolombas, Romenvilis, Šatų, Anjeras, Buživalis, Nanteras, Angienas, Nuozylė Sekas, Nožanas, Gurne, Dransy, Gonesas, tuo ir baigėsi visata. Šeštas skyrius truputis istorijos. Toje epochoje, kada vyksta šioje knygoje aprašomo istorija, beje, ko ne mūsų gadinėje, Prie kiekvieno gatvės kampo nestovėdavo, kaip dabar policininkas. Ar iš to kokia nauda, čia ne vieta ginčytis. Ir Paryžius knipždėte knipždėdavo mažų valkatų. Iš ano laiko statistikos duomenų matyti, kad policijos patruliai neaptvertose dykvietėse statomose namuose ir po tiltų arkomis kiekvienais metais sulaikydavo vidutiniškai apie 260 beglobių vaikų – Viename iš tokių užgarsėjusių lizdų įsiperėjo Arkolio tilto krekždutis. Aplamai taip pats grėsliausia socialinių lygų simptomas – vaiko valkatavimas – visų suaugusio žmogaus nusikaltimų pradžia. Tačiau Paryžių reikia padaryti išimtį. Nežiūrint mūsų ką tik nurodytų duomenų, jis tam tikrų mastų šią išimtį pateisina – Kai kiekviename kitame didmestyje kiekvieną valkataujantį vaiką galima iš anksto laikyti žuvusių žmogumi, kai beveik visur kūdikis paliktas pats savo tarytum jau fatališkai yra nusmerktas paskesti visuomenys įdose, atimančiose iš jo garbę ir sąžinę, Paryžiaus gamenas – Iš pažiūros toks sugadintas ir abuojas viduje pasilieka, mes tai pabrėžiame, beveik nepaliestas. Šis nuostabus faktas, kurį reikia pažymėti, ypač akivaizdžiai pasireiškia nuostabių mūsų liaudės revoliucijų dorumu. Ir lygiai kaip okeano vandenyse yra druskos, taip Paryžiaus okeane yra idėjų, kurios saugo žmogų nuo gedimo. Kvepuodamas Paryžiaus orų, žmogus išlaiko sveiką sielą. Tačiau nežiūrint to, ką pasakėme, kas kartą suskausta širdį, kai sutinki vieną iš tokių vaikų ir tarsi matai, kai paskui juos velkasi galai nutrauktų siūlų, kurie juos siejo su šeima. Tai, kad nūnai tokie dar netuboloje mūsų civilizacijoje pasitaiko tokių suirusių šeimų, mėginančių patilomis atsikratyti atliekamomis burnomis, abejingų savo vaikų likimų ir išmetančių savo palikonis į gatvę, nėra kažkas nepaprasta. Šitaip ir atsiranda bekilmiai žmonės – Šis liūdnas reiškinys tapo toks įprastas, jog net susidarė posakis būti išmestam į Paryžiaus gatvę. Probėgšmais pasakysime, jog senoji monarchija niekiek nesisėloja dėl tokio nesirūpinimo vaikais. Tam tikras skaičius bastūnų ir valkatų žemosiuose visuomenės sluoksniuose buvo patogus aukštosiams sferoms ir parankus galingiesiems. Liaudės vaikų švietimo žala virto dogma, kuriam galui reikalingi pusmoksliai. Toks buvo laikmečio reikalavimas, o vaikų tamsumas logiškai seka iš vaikų beglobiškumo. Bet monarchijai kartais prireikdavo vaikų ir tuomet ji darydavo gatvių valymus. Liudviko XIV laikais, jei nesileisime per daug toli, karalius pareiškė norą visiškai protingą – sukurti laivyną. Mintis savaime gera, tačiau pažiūrėkime į priemonės – Laivynas neįmanomas, jeigu greta burinių laivų vėjo žaislelių. Nėra buksyrinių laivų, kurie ištikus reikalui galėtų garu arba irklais laisvai temti juos bet kuria kryptimi. Dabartinius garlaivius tais laikais laivynę atstuodavo galeros. Taigi reikėjo įsigyti galerų. Tačiau galera negali judėti be galerininkų, vadinasi reikėjo galerininkų. Kolberas provincijų intendantams ir parlamentams padedant, kiek įmanydamas, didino katorgininkų skaičių. Nuoroda Kolberas 1619-1683 įžymus prancūziškojo absoliutizmo veikėjas Liudviko XIV ministras, faktiškasis prancūzijos vidaus ir užsienio politikos vadovas. Nuorodos pabaiga. Teismo įstaigos buvo tam labai paslaugios. Žmogus nenusėmė kepurės prieš einančią pro šalį bažnytinę procesiją. Hugenotiškas poelgis ir jis patenka į galeras. Pasipina gatvėje berniukas ir jeigu pasirodo, kad jam jau 15 metų ir jis neturi kur nakvoti, jį siunčia į galeras. Didingas viešpatavimas. Didingas amžius. Liudviko 15 laikais Paryžiuje dažnai dingdavo vaikai. Policija juos grobdavo kažkokiais paslaptingais tikslais – Žmonės su siaubu šnipždėdavosi, sklido baisų spėliojimai apie ryškiai raudonas karaliaus vones. Barbie naiviai apie tai pasakoja. Nuoroda Barbie 1718-1762 metai Paryžiaus parlamento advokatas, autorius knygos Istorinis ir anegdotinis Liudviko 15 viešpatavimo dienoraštis. Nuorodos pabaiga. Kartais atsitikdavo, kad policininkai pritrūkus vaikų stverdavo ir tokius, kurie turėjo tėvus. Nevilties apimti tėvai puldavo policininkus, tuomet įsikiždavo parlamentas ir pasmergdavo pakarti. Ką būtent policininkus? Ne, tėvus. Septintas skyrius. Gamenai galėtų sudaryti indišką kastą. Paryžiaus gamenai beveik kasta – ir reikia pasakyti, ne kiekvienas gali ją patekti. Žodis gamenas pirmą kartą pateko į spaudą ir iš liaudės kalbos perėjo į literatūrinę kalbą 1834 metais. Pirmą kartą jis pasirodė nedidelio veikalo pavadinto Klodas G puslapiuose. Kilo didelis pasipiktinimas, tačiau žodis prigijo. Kodėlgi gamenai gerbė vieni kitus? Priežastys be galo įvairios. Mes gerai pažinome vieną gameną, kuris pelnė didžią savo draugų pagarbą ir susižavėjimą tuo, kad matė krintant žmogų iš Paryžiaus katedros bokšto. Kitas tokios pat pagarbos susilaukė už tai, kad jam pavyko įsigauti į užpakalinį kiemą, kur laikinai buvo padėtos statulos iš invalidų namų kupolo ir nukniaukti nuo jų švino. Trečias už tai, kad buvo matęs apvirstant diližaną. Dar vienas už tai, kad pažinojo kareivį, kuris vos neišdūrė akies vienam buržuą. Taigi darosi suprantamas vieno Paryžiaus gameno sušūkimas, pilnas gilios prasmės sušūkimas, iš kurio nieko nenutokdami juokėsi neišmanėliai. Vieš patė dieve mano, koks aš nelaimingas. Tik pagalvokite, juk man dar nie karto neteko matyti, ką nors krintant į šešto aukšto. Reikia pasakyti, jog taip pat neblogai įsitari vienas valstietis. Klausyk tėvai, tavo žmona sirgo ir nuo lygos mirė. Kodėl tu nepakvietei gydytojo? Kągi, ponė, mes, žmonės neturtingi, mums tenka mirti savarankiškai. Bet jeigu šiuose žodžiuose atsispindi visas pašaipus valstiečio pasivumas, tai visa priemeščio vaikigalio laisvamaniška anarchija pilnai atsispindi tokioje frazėje. Pasmerktas mirti nusikaltėlis sėdėdamas vežime, kuris jį veža į egzekucijos vietą, klausosi dvasininko pamokymų – Paryžiaus kūdikis užšunka. Jis šneka su ilgas kverniu, mat koks bailys. Tam tikras akiplėžiškumas religijos klausimais teikia gamenui orumo. Būti laisvamaniu labai svarbus dalykas. Dalyvauti egzekucijose jo pareiga. Gamenai žiūrinėjo giljotiną ir iš jos juokėsi. Ja visai pravardžiuoja. Sudės riubą, niurzga, žydroji dangiškoji močiutė, paskutinis gurkšnis ir taip toliau ir taip toliau. Kad nieko nepraleistų iš būsimo reginio, jie užsikaria ant sienų, užsilipa ant balkonų, sliuogia į medžius, pakimbant geležinių tvorų, kabinasi už kaminų. Gamenas iš prigimties yra stogius, lygiai kaip iš prigimties jis ir jūrininkas. Jo nebaido stogas, kaip nebaido stiebas. Jokia šventė jam negali prilygti grevo aikštės. Sansonas ir abatas Montesas iš tikrųjų patys populiariausi vardai. Drąsindami nusmerktai gamena jį sutinka žvygavimais ir klyksmais, kartais jo žavisi. Lasneras, kai dar tebe buvo gamenas, matydamas drąsiai mirštant baisų į doteną, pasakė žodžius klidinu savo paties likimo nuojautos. Aš jam pavydėjau. Gamenų tarpe niekas nežino Voltero, bet užtat visi pažįsta Papavuaną. Herojų aibėje neskiriami politikai nuo galvažudžių. Apie visus išlieka padavimas, kaip kuris vilkėjo ar atrodė paskutinę valandą. Yra žinoma, jog Toleronas buvo užsidėjęs kuriko kepuraitę, Avrilis ūdros kepurę, Luvelis apskritą skrybelę, jog plikas senis Delaportas buvo vienplaukis, jog Kastengas atrodė skaista veidis ir labai gražus, jog Borjesas buvo su trumpa romantiška barzdike, jog Žanas Martenas nenusijėmė petnešų, o Lekufe ginčijosi su motinam. Gana jums vaidytis dėl pintinės, sušuko jiems kažkuris gamenas. Nuoroda. Sansonas Paryžiaus būdelis, 19 amžiaus 4 dešimtmetyje. Abatas Montesas, dvasininkas, kuris lydėdavo nusmerktuosius į mirties bausmės vykdymo vietą. Lasneras, Dotenas, Papavoanas, Avrelis, Lekufe, kriminaliniai nusikaltėliai, viešai nubausti mirtimi 19 amžiaus 3-4 dešimtmetyje. Boriesas, Vienas iš keturių karininkų, kurie 1822 metais buvo apkaltinti karbonarų ratelio organizavimu prancūzų kariuomenėje ir nubausti mirtimi. Nuorodos pabaiga. Kitas norėdamas pažiūrėti, kai bus vežamas debakeras, bet dėl mažo ūgio nieko nematydamas miniuje, nusižiūri žibinto stulų pakrantinėje ir jį karėsi. Netoli stovinti žandaras raukosi. Leiskite man įsilipti, pona žandarė, prašo gamenas ir norėdamas įsiteikti valdžios atstovui pridurė, aš neiškrisiu. O kas man, ar tu iškrisi ar ne, atsako žandaras. Didelį reikšmę gamenų tarpę turi visokie dėmesio verti nelaimingi įvykiai. Pagarbos viršūnė pasiekia tas, kuriam pavyzdžiui atsitinka labai giliai iki kaulo įsipjauti. Nemažą pagarbą gamenai rodo kumščiui. Mėgstama gameno frazė, aš baisiai stiprus, štai – Būti kairių laikoma didžiai pavydėtina ypatybė, žvairuoti nemažiau vertinga savybė. Aštuntas skyrius, kur bus galima perskaityti mielą paskutiniojo karaliaus samąjį. Atėjus vasarai gamenas pavirsta varle. Vakarai stemstant tiesiog prieš Austerlico ar Jenos tiltą, nuo kokios nors anglių baržos ar nuo skalvėjų plausto, jis stačia galva šoka į seną, laužydamas visas galimas padarumo ir policijos taisyklės. Tačiau policininkai nesnaudžia, dažnai susidaro didžiai dramatiška padėtis, kurios dėka vieną gražią dieną ir kilo atmintinas broliškas šūkis. Ta šūkis išgarsėjęs apie 1830 metus, tai strategiškas gameno įspėjimas gamenui. Jis skanduojamas kaip Homero posmai, beveik su tokiu pat neišaiškinamu kirčiavimu, kaip mateniečių eleuziniškų švenčių melopėjos ir jose girdėti antikinis evoja. Štai ta šūkis. Ei, titi, ohe, neprisvilk faraonas tykoje saugokis, susirink pintis ir neždinkis, laikykis vamždžio. Kartais šis mašalėlis, kaip jis pats mėgsta save vadinti, moka skaityti, kartais moka rašyti, o teplioti moka visada. Kažkokiu paslaptingu tarpusavio mokymosi būdu Gamenas įsigyja visus talentus, kurie gali pasirodyti naudingi viešajam reikalui. Nuo 1815 iki 1830 metų jis mėgdžiojo kalakuto burbuliavimą. Nuo 1830 iki 1848 metų tepliojo ant visų sienų kreušę. Vieną vasaros vakarą Louis Filipas, pėščias grįždamas į rūmus, pastebėjo vieną pipirą, kuris pasistiepęs pirštų galai, suplukęs prakaitų, stengėsi ant vieno nelgytvoro stulpo anglimi nupiešti didžiulę kreušę. Su jam būdingu geraširdiškumu paveldėtų iš Henriko ketvirtojo karalius padėjo gamenui užbaigti kreušę ir davė berniukui Luidorą. Čia irgi yra kreušė. Nuoroda. Karalius Louis Filipas Orleanietis – liaudės buvo pašaipiai pravardžiuojamas kreušė, nes jo riebus veidas į apačią platesnis iš tikrųjų panešėjo į tą vaisių. Jo atvaizdas buvo auksinėse monetuose luidorose. Nuorodos pabaiga. Gamenas mėgsta triukšmą ir klegėsi. Jis džiaugiasi bet kuriuo skandalu, nekenčia klebonų. Kartą universiteto gatvėje vienas iš tokių šelmių buvo sučiptas piešiant ilgą nosį ant namo numerį 69 vartų. Kodėl tu ją pieši ant šitų vartų, paklausė jį praeivis. Vaikas atsakė, čia gyvena kunigas. Name iš tikrųjų gyveno popiežiaus nuncijus. Tačiau, kad ir būdamas stiprios valteriškos dvasios, gamenas progai pasitaikius gali sutikti būti klapčiuku ir tada mandagiai patarnauja mišioms. Yra du dalykai, kurių jisai visuomet aistringai trokšta, bet niekomet negali pasiekti ir dėl to kenčia tantalo kančias. Nuversti vyriausybę ir persisiūrinti kelnes. Gamenas tobulai pažįsta visus Paryžiaus policininkus ir su bet kuriuo susitikęs visuomet teisingai pasakys, kuo tas vardu. Jis gali juos visus įskaičiuoti pirštais, jis tyria jų papročius ir apie kiekvieną turi tam tikrą nuomonę. Policininkų sielas jis skaito lyg atverstas knygas. Gyvai, nei nemirktelės, jis jums atraportuos. Štai šitas išdavikas, šitas pikčiurna, šitas pasipūtelis, šitas jogdarys. Visi tie žodžiai, išdavikas, pikčiurna, pasipūtelis, jog darys, jo lūpose turi ypatingą išraišką. O štai anas įsivaizduoja esas naujojo tilto šeimininkas ir neleidžia žmonėms vaikštinėti karnizais anapus turėklų, o tasai turi bjaurų paprotį tampyti praeiviams, ausis ir taip toliau ir taip toliau. Devintas skyrius senoji galijos dvasia. Kažką giminingo su šiuo vaiku turėjo poklenas – Galių sunus, kažką giminingo turėjo ir bamaršė. Gamenystė galų dvasios niuansas. Įmiešta į sveiką nuovoką, ji kartais jai suteikia stiprumo, kaip alkoholis vynui, kartais ji įda. Jei sutiksime, kad Homeras tuščia žodžiauja, tai apie Volterą galima pasakyti, kad jis gamenuoja. Kamilis Demulenas buvo priemeščių gyventojas. Šampione, kuris labai širščiai išjuokė stebuklus, išaugo Paryžiaus gatvėje – Dar visai mažas būdamas jis drekindavo Saint-Jean de Bove ir Saint-Etienne-du-Mono bažnyčių portikus. Įpratęs tuinti šventosios Ženevievos relikvinę, jis išmoko įsakinėti šventojo Januarijaus buteliui. Nuoroda. Poklenas garsaus prancūzų dramaturgo Žano Batisto Moliero 1622-1673 tikroji pavardė. Kamilis Demulenas 1760-1794, pirmosios prancūzų buržuazinės revoliucijos politinis veikėjas ir žurnalistas, leidas laikraščius Prancūzijos ir Brabantų revoliucija 1789-1791 ir senasis Kordelieras 1793-1794, svarbiausia dantonistų organą patraukusi sviruojančios ir kontrrevoliucinės buržuazijos simpatijas. Demulenas buvo artimas Dantonui ir giliotinuotas draugė su juo. Šampione – prancūzų generolas. Neapolyje Šventojo Januarijos bažnyčioje du kartus metuose buvo rodomas stebuklas. Prieš tikinčiųjų akis dviejose stikliniuose induose imdavo virti tariamai ten laikomas šventojo kraujas. Jeigu šito neįvykdavo, tai buvo tikima, jog miestui grėsia nelaimės. Kai 1799 metais liaudžiai sukilus ir prancūzų revoliuciniai kariuomeniai padedant vietoje Neapolio karalystės buvo įsteigta Partenopėjiškoji respublika, reakcinė dvasininkija pareiškė, jog šventojo januarijaus stebuklas negali įvykti. Prancūzų generolo Šampionė pagrasinės apšaudyti miestą privertė vienolius padaryti stebuklą ir nuraminti sukurstytą minę. Nuorodos pabaiga. Paryžiaus gamenas yra pagarbus, ironiškas ir įžulus. Jo blogi dantis, dėl to, kad jis prastai minta ir jam skauda pilvą, bet jo gražios akys, nes jis protingas. Jis nesivažytų paties Jehovas ir jo akivaizdoje vieną koją iššokuotų laiptais į rojų.